بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي واتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله فكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل عدياكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ودوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعدهم أولى ببعد في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا صدق الله العلي العظيم हीअ आयतूं आहिनि पहिरियूं छह आयतूं सूरत अहज़ाब जूं सूरत अहज़ाब अहज़ाब माना हिज़ब प्लूरल अहज़ाब अहज़ाब माना ग्रुप जथो माण्हू जेके आया मुख़्तलिफ़ क़बीलनि जा हमिलो करे खंदक जी जंग जेका थी जंहिंखे चइजे ट्रेंच जी जंग उन हुनजे मतलबु उनजो ज़िक्र अचे थो हिन सूरत में इन करे हिनखे अहज़ाब चइजे थो ऐं हिन में घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि अलहमिल्ला हाणे पहिरीं अर्ज़ु कयूं त या हन तनबी अत ए असांजा नबी पाक सलाहु वसलम अलाह खां ॾिज अतख तखवा कर परहेज़गारी कर अलाह ताला जी वलाथुत इल काफ़रीन ऐं काफ़िरन जे चयो न मञ काफ़रनि जे ॻाल्हियुनि ते न लॻि वल मुनाफ़िक़ीन ऐं मुनाफ़िकनि जे ॻाल्हियुनि ते न लॻ उनजे पोयां न हल उनजे चए में न अचु इन अलाह कान अलीमन हकीम बेशक अलाह ताला इल्म वारो आहे ॼाणंदड़ आहे हिकमत वारो आहे जेकी करे सभु का उनखे ख़बर आहे तोखे जेके अचनि था पंहिंजे हीअ मुनाफ़िक ऐं गॾिजी ऐं पंहिंजो काफ़र गॾिजी मखे जा काफ़र ऐं मुनाफ़िक जेके मदीने में तोसां गॾु आहिनि इहे आया आहिनि तो वटि पंहिंजे जे जंग खां पोइ आया पोइ अबू सुफ़ियान उन मज़ हुयो ऐं उन मज़ इकरमा बिन अबू जहल हो जेको अबू जहल जो पुटु इकरमा ऐं अबुल आवार सुलमी हुयो ऐं आमिर बिन सफ़ियान हुयो सफ़ियान जो गॾिजी आया मुनाफ़िकनि सां इहे अची रहिया पंहिंजे अब्दुला बिन ओबै सलूल वटि हुन खां पोइ इजाज़त घुरियाऊं रसूल पाक सलाहु सां मिलण जी चवंदा असां त असां मिलण था अचूं जे भले अचो मिल मिलण जे लाइ हाणे उहिदी जंग थी वई आहे हली हिन खां पोइ आया आहिनि हाणे हुननि चयो त हाणे लात लातई उज़ा जी ॻाल्हि घणी असांखे मतिलबु तूं चओ त इहे भला आहिनि सुठा आहिनि ऐं मदद कनि था फरान कनि था ऐं इन खां पोइ असां त असां खणी झगड़ो छॾियूं छा था विड़ पाण में तूं असांजे ख़ुदानि खे खणी मञ ऐं असीं तुंहिंजे ख़ुदा खे मतिलबु त पोइ ॻाल्हि पई हलंदी मिड़ी पोइ हाणे रसूल पाक सलाह खे ख़ुदि जवाबु ॾिनो त अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्ह थींदी रसूल पाक सलाह में हीअ मतिलबु त उन सिलसिले में हीअ आयत आई आहे त इहा इहो हन बि अतकिला अला खां ॾिजला ई परहेज़गारी कर इल काफ़रीन वल मुनाफ़िकीन काफ़रनि ऐं मुनाफ़िकनि ॿिन्ही धुरियुनि जी ॿई जेके धुरियूं गॾिजी तो वटि अचनि था त हाणे हिन सां मके जे कुरेशन सां तूं छा ठही हल बसि लात मनात मिड़ी ख़ैरु आहे हुनखे पूजबो मिड़ी ख़ैरु आहे तोखे कहिड़ी तकलीफ़ आहे पोइ अलाह ताला चयो त न असांखे गॾु वॾी तकलीफ़ आहे अलाह ताईं मना त अलाह ताला सां केरु बि जेको आहे शरीक कोन्हे इन करे हिन सूरत में ऐं उहा ॻाल्हि ख़तमु आहे जंग जारी आहे हाणे ॿी ॻाल्हि चवंदा हलूं हिते या आहे त हिते अलाह ताला फर पहिरीं लफ़्ज़ु जेको इस्तेमालु थियो या इहो अन नबी हे असांजा नबी हे नबी पाक सलाहु वसलम हाणे इन लफ़्ज़ सां शुरू थियण वारियूं सूरतूं टे आहिनि हिकिड़ी हीअ या आयू हन नबी अतकिला सूरत एज़ाब ऐं अहिड़े नमूने सां सूरत तलाक ऐं सूरत तहरीम इहे टे शुरू थी थियनि या आयू अनी सूरत तलाक में फ़रमाईनि तलाक जी ॻाल्हि आहे हुनमें शुरू थियो मतिलबु ज़रूरी न आहे थियो हज़रु सलाहु तलाक ॾिनी कंहिं पंहिंजे पर हुनजी उमत में मञा जेके ॾियनि था तलाक उन्हनि खे हीअं खपे फ हुन ॾे इदत हिन हिकिड़े इदत लाइ वक़्तु मुक़ररु कजे ऐं आसलो हिसाब इदत जो वक़्तु ॻणिजे वेही ऐं उनखां पोइ पंहिंजो फतलिकु हुन ॾे इदत हिन असुल इदत बतकुल्ला अरब अल अलाह खां तकवा करे ॾिजो ऐं उॾहिं मच बि तकवा जो ज़िकर आहियो सूरत तलाक़ में वरी इन खां पोइ सूरत जेका तहरीम आई हा छह छाहठि नंबर सूरत यानी लिम तुहरि अलाह कर तब तगीम रज़ात जेका इनमि यानी छा लाला तो हराम कयो आहे पंहिंजे उन्हनि शयुनि खे जेके अलाह ताला तोला हलाल कयूं आहिनि इनमि इहो लफ़्ज़ु आयो अलाह ग़फ़ू रहीम अलाह बेशक बख़्शण वारो आहे रहम करण वारो आहे हाणे ॼण सूरत कुल क़ुर मजिबी हंधनि ते या यू हनी हीअ नस हबी हीअ नबी हे नबी घणी जॻहियुनि ते आहे पर सूरत जे शुरू में इहे ॼण टे सूरतूं आहिनि जिन में या आयू हन नबी जे लफ़्ज़ सां सूरतूं इहे शुरू थियनि थियूं टे अहिड़े नमूने सां या नास या नास हे इंसान ज़ात इंसान ज़ात सॼी खे मुखातिबु उहो सूरत निसाह में आयो भई उन वटि आयो त तव्हांखे शादियूं था करायूं हिक ॿिए सां ईअं त थियो हीअं त थियो पोइ इहो हिन मज़ आहे सूरत निसाह में चोथों नंबर सूरत हुन खां सवाइ सूरत हज में या आयु हन्नास खां शुरू थी थिए ॿ ॿ सूरतूं या आयु हनास ए इंसान ज़ात वारो हुन सां सूरत शुरू थी थिए चोथों नंबर सूरत ऐं ॿावीहो नंबर सूरत चोथों नंबर सूरत जो नालो निसाह ऐं ॿावीह नंबर सूरत जो नालो हज मे ॿई चारि ई सूरतूं इहे जेके ॿुध पंज ई ॻणियूं सूरत मद मदनी सूरतूं आहिनि मदीने जूं हाणे अहिड़े ई नमूने सां ॿ सूरतूं वरी अहिड़ियूं आहिनि जेके लफ़्ज़ शुरू थी थियनि या आयू हलज़ीन आमनू ए ईमान वारो या आयू हलज़ीन आमनू हाणे हिकिड़ी सूरत माइदा जेका पंजी नंबर सूरत आहे ऐं तक़रीबन आख़िर में लथी आहे आ याज़ीन आमन ए ईमान वारो उन सां शुरू थी थिए औफ़ूदहिल लखुम बही मथल अना वग़ैरह वग़ैरह पोइ हुन में ॼण आख़िर जे आख़िर सूरत आहे आख़िर ताईं याज़ीन आमन ए ईमान वारो पंहिंजा वाइदा पूरा करियो पंहिंजा अख़ूद पूरा करियो पोइ इहा ॻाल्हि थी सूरत माइदा में पंज नंबर शुरू थी सां अहिड़े नमूने सां सूरत मुमतहनिया जेका आहे सठि नंबर सूरत उन में अलाह ताला शुरू कयो सूरत खे या लज़ीन आमनू ला तख़ज़ू अदू वी अदू वकुम औलिया तुलखून लहिम बिल मवदत वक़द कफ़रू बिमा जाकुम मिन الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم सूरत ममतहन आहे हुन में छा त पंहिंजो न न वठो तुंहिंजा तव्हांजे दुश्मन ऐं मुंहिंजा जेके दुश्मन आहिनि उन्हनि खे तव्हां पंहिंजो दोस्त करे न वठो उन्हनि तव्हांखे तव्हां सां ॻाल्हियूं महद कंपेशन जूं मवदत जूं कनि था पर हालांक कुफ़ुर कनि था ऐं तव्हांखे कढी छॾियऊं जाखु मिलियल हक़ जॾहिं तव्हां वटि हक़ु आयो उनखे न मञऊऊं ऐं तव्हांखे कढी छॾियऊं मखे मञा युखर रसूल कुम तव्हांजे रसूल खे बि कढी छॾियऊं ऐं तव्हां तव्हांखे बि कढी छॾियऊं ऐं तू मिनू बिला रबुम जो तव्हां अलाह खे पंहिंजे कंहिं ते मञो उन ते ईमान हो इन करे तव्हां कढी छॾियऊं हाणे उन सां तव्हां अहिड़ियूं ॻाल्हियूं पंहिंजो महाद जूं पंहिंजे कंपेशन जूं हिक ॿिए सां मुहबत जूं ॻाल्हियूं कहिड़ियूं कबियूं जेके दुश्मन आहिनि तव्हांजो ऐं जेको दुश्मन आहे मुंहिंजो अलाह ताला चए थो हाणे त सुर या इहो हर नबी जे सिलसिले में इहा ॻाल्हि कईसूं अलाह खां अलाह जो त अलाह जी परहेज़गारी न अच वल मुनाफ़िकनि जे चए में न हल चए में न अच उन्हनि जी पोइवारी कर उन्हनि जे पोयां न लॻ हिन अलीमन हकीम बेशक अलाह ताला इल्म वारो आहे हिकमत वारो आहे हू तोखे सगारो कंदो मतिलबु त त ऐं तो तोखे कंहिं ख़ौफ़ जी ज़रूरत न आहे तोखे असां मोकिलियो आहे ऐं कामयाबु थींदो हाणे जेको अज़ाब जी जंग में खंदक जी जंग में जॾहिं ख़बर पई त लश्कर अचे थो या ॻाल्हि अॻिते ईंदी त उन वक़्तु पोइ चऊं छा करियूं हाणे हेतिरा माण्हू ईंदा कहिड़े नमूने सां असीं उन्हनि खे बचा करे सघंदासीं उन्हनि खां पोइ हज़रत सलमान फारसी जेको आहे चयो त असां वटि ईरान में जीअं थींदो आहे त ॿाहिरि खां जेकॾहिं को माण्हू अहिड़े नमूने सां लश्कर वॾो ईंदो आहे त असीं खंदक ठाहींदा आहियूं ट्रेंच ठाहींदा आहियूं विच में जंहिं जे करे पोइ दुश्मन खे पोइ हिते रोकबो आहे इहो मतिलबु त कन दुनिया जे मुल्कनि में हुयो हुन वक़्तु अरबनि वटि इहो सिलसिलो कोन हुओ हुनखे लाइ नई ॻाल्हि हुई पोइ छह ॾींहं हुननि खे हुआ छहनि ॾींहंनि मंझि इहो एतिरो वॾो ट्रेंच ठाहियऊं जेका चालीह गज़ डिघी हुई हेठि जेका ॾह गज़ डिघी हुई हेठि ऊनी हुई या एतिरे नमूने सां पोइ उन ते ॼण क़ाबू थी बीठा या ॻाल्हि ॼण थी त अलाह ताला तोखे कामयाबु कंदो बिल आख़िर मतिलबु तुंहिंजी सभु ॻाल्हि जो सिलसिलो अलाह ताला पाण रखियो आहे अलीमन हकीम आहे इन सिलसिले में ऐं हुन रबिक तुंहिंजे रब वटां जेको तोखे वही अचे थो जेको क़ुर अचे थो जेको हुकुम अचे थो तूं उन मुताबिक़ तूं हल तोखे कामयाबी हासिलु थींदी इनशाही अलाह चाहींदो मतबे मां रबिक इन अलाह तामलून ख़बीरा जेकी बि तव्हां करियो था हुनजी सभु अलाह ताला खे ख़बर आहे हाणे इहो जेको इन अलाहान तामलून ख़बीरा ان अलाह कान अलीमन हकीम आहे इन अलाह क़ानलीमन कान ग़फ़ूर रहीम आहे हाणे इहे जेके लफ़्ज़ आहिनि इहे अठ नव दफ़ा अचनि था फरमाए अल्ला ताला मतिलबु त हिन सिलसिले में पंजी नंबर आयत तंहिंमें फरमाईं त वक़ान अलाह ग़फ़ूर रखीम आहे हिन पहिरीं आयत में फरमाईं तो की अल अल अल हकीम आहे ॿी आयत में फरमाईं अलाह क़ान बेमातलून ख़बीर आहे टी आयत में अलाह अलाह ते भरोसो अलाह ते पैसा वकफ़ा बिल्ला वकील आहे बेशक अलाह काफ़ी आहे तूं तुंहिंजी भरजलोक करण वारो तुंहिंजी कमु ठाहींदड़ वकील ऐं इहो अलाह फरमाई नाई नाई नंबर आयत में फ़रमाईंदो कान अलाह बीमा तमलून बसीरा बेशक जेको तव्हीं करियो था उहो अलाह ताला ॾिसे थो बसीर आहे ॾिसण वारो आहे नाई नंबर आयत में हुन खां पोइ पंजवीह नंबर आयत में फरमाईंदो कफ़ल लाहुल मोमिनीन अल किताल अलाह काफ़ी आहे जंग मंझि अल मोमिननि जे लाइ जंग में अलाह काफ़ी आहे पंजवीह नंबर आयत में फ़रमाई वरी पंजवीह आयत में साॻी वकान अलाह कवी अज़ीज़ आहे बेशक अलाह ताला कवी आहे सघारो आहे ताक़त वारो आहे ऐं अज़ीज़ आहे सघारो ॿिनी ॿई ॿिन्ही सिलसिलनि जी इज़त वारो आहे अज़ीज़ आहे अज़ीज़ माना सग सग सां इज़त मिलंदी सघारो हूंदो हुनखे सभु कोई इज़त ॾींदो अलाह ताला सघारो आहे सभिनी खां अलाह ताला क़ुर चयो त इज़त लीला आहे रसूल वल मोबिन अलाह जे लाइ आहे ऐं मोमिननि जे रसूल जे लाइ आहे इज़त ऐं मोमिननि जे लाइ इज़त आहे काफ़रनि जे लाइ कहिड़ी इज़त आहे ॿियो फरमाए थी अलाह कान हिन उहो कान अलाह अलाह कुल शइन क़दीर आहे अलाह ताला हर शइ ते कुदरत रखे थो कुदरत रखे थो सघु रखे थो सगारो आहे सभई ॻाल्हियूं हिन में अची वियूं हाणे वरी चोॾहीं चालीह आहे त जेका आहे हुन में अलाह ताला फरमायो कान अलाह बि कुल शइन अलीम आहे हर शइ में जो अलाह ताला इल्मु रखे थो ऐं उन खां पोइ एकवंजाह आयत में अलाह ताला अलाही आलमी कुलूबिकुम तव्हांजे जेको कल्बनि में आहे उहो अलाह ॼाणे थो वकान अल वारो बि आहे वरी हिलम वारो बि आहे की ॼाणंदे ॿुधंदे ऐं वरी बि नेठा ई करे थो मतिलबु त तव्हां ते अज़ाबु नथो मोकिले बर्दाश्त करे थो चओ ठीकु आहे हीअ उमत मुहम्मद आहे सलाहु ऐं उन्हनि कोन थो अज़ाब मोकिलियां ॼाणंदे ॿुधंदे जो तव्हां अलाह ताला जी एतात नथा करियो या भुछराई जा कम था करियो उन हूंदे बि तव्हांखे बख़्शे थो हल अलीमन हक़ी अलीमन हलीम अलीम आहे ऐं हलीम आहे या पंहिंजो एकवंजाह आयत आहे हिन खां पोइ वरी ॿावंजाह आयत में अलाह ताला फान अलाह कुल शइ रक़ीब आहे हर शइ जो अलाह ताला निगहबान आहे रक़ीब आहे रक़ीब पाण वटि ॼण उर्दू फारसी हिन मर्ज़ी चइबो आहे उहो जेको दुश्मन जेको गार्ड बीठो आहे मुंहिंजे महबूब जे दरवाज़े ते उहो मूंखे उहो अचणु वञणु नथो ॾिए महबूब सां मिलणु नथो ॾिए हिन करे रक़ीब हिकिड़ो नैगेटिव माना में थी वियो आहे हलियो पर असुलु माना हुनजी आहे निगहबान अलाह ताला निगहबान आहे तव्हांखे ॾिसे थो तव्हांजे संभाले थो तव्हांजी संभाल लहे थो सॼी ॻाल्हि अलाह ताला रक़ीब आहे रक़ीब अलाह ताला जो नालो आहे ख़राबु लफ़्ज़ न आहे अलाह ताला रखीब आहे पर केरु कोन नालो रखे अब्दुल रक़ीब हालांकि अलाह जो नालो आहे रक़ीब पंजवंजाहु नंबर इन अलाह कान अलाह कुल शइ शहीद आहे बेशक अलाह ताला हर शइ जो शहीद आहे शाहिद आहे ॾिसे थो ऐं हुनखे सॼी ख़बर आहे ऐं हुन खां पोइ टेहतरि आयत आख़िर में जेका आहे अचे थी हुन कान अलाह ग़फूर रहीम आहे त ग़फूर रहीम आहे जेको आहे सो हर हर अचे थो इहो पंज दफ़ा अलाह ताल क़शी में इन इन आयत में सूरत मंझि अचे थो कान अलाह ग़फ़ूर रहीम आहे पंजी नंबर आयत चोवीह नंबर आयत पंजाह नंबर आयत उणवं उणहठि नंबर आयत ऐं टेहतरि नंबर आयत हिन में अलाह अलफ़ूरमा वफ़ूर रहीमा इहे ॼण थी वियो पंजवीह नंबर आयत चोवीह नंबर आयति पंजाह नंबर आयतु उणहठि नंबर आयु टेहतरि नंबर आयति हिन पंज पंज दफ़ा आहियो घणा पंज दफ़ा अलाह ताला जो ग़फूर ऐं रहीम अलाह ताला बख़्शण वारो आहे अलाह ताला रहम करण वारो आहे उमत मोहम्मद सलाहु वसम ते इन करे हीअ लफ़्ज़ जेके आहिनि से बार बार अचनि था हिन जो मतिलबु आहे त हिन सूरत में जे कंसंट्रेशन कहिड़नि लफ़्ज़नि ते आहे कहिड़ी ॻाल्हि ते आहे अलाह ताला बख़्शण वारो आहे तव्हांखे मोहम्मद मोहम्मद मुसवा जेकॾहिं का ख़ता थी जेकॾहिं का घटाई थी का उणाई थी का कंहिं ॻाल्हि का रहिजी वई अलाह ताला बख़्शण वारो आहे ग़फ़ूर आहे रहीम आहे अलाह ताला ॾांहुं लाड़ो कबो अलाह ताला ॾांहुं रागिब थिबो अलाह ताला ॾह तवजो कबो तौबा कताइब थिबो त अलाह ताला बख़्श करण वारो आहे इहा ॻाल्हि ज़हन में रखिजे हाणे हिन खां पोइ अॻिते पढ़ूं था फरमाईं पंहिंजो वखल अलाह वकफ़ा बिल्ला ऐं वकील आहे अठे नंबर आयत अची वई हुन खां पोइ चौथीं आयत जेका आहे हुन में टे ॻाल्हियूं यकियूं हिक ॿिए जे सिलसिले में अचनि थियूं हिकिड़ी ॻाल्हि इहा त कंहिं बि माण्हूअ जी दिलि में के सीने में ॿ दिलियूं कोन्हनि असां हुन डलाणो साईं ॾाढो पहलवान आहे ॾाढो हिमथ वारो आहे जुरत वारो आहे छा बोल्ड जेको चइजे करेज वारो आहे कुर्राजा हुनमें ओल्ड इंग्लिश में चइबो कुर्राजा करज करज वारो आहे हिमथ वारो करज माना दिलि हाणे इन करे जो हुनजे सीने में ॿ दिलियूं आहिनि ॿधिलियो आहे ॿदिलियूं जो नेगेटिव माना बि आहे मां बि ॿ ॿिलियो थी पियो आहियां त हीअ माना चइबी त आऊं हीअं बि चवां थो हीअं करियां या हीअं करियां हीअं करियां माना मुंहिंजा ॿ ख़्याल आहिनि हिकिड़ी दिलि चवे थी मूंखे त आऊं त हीअं करियां ॿी दिलि मूंखे चवे थी त हीअं करियां पर इहा दिलि कोन्हे इहा मतिलबु त जो ख़्यालु आहे इंसान जो जो सोचे थो सोच वीचार करे थो पोइ बहरहाल पोइ ईअं चइबो आहे पर हाणे अलाह ताला हिते पहिरीं इहा ॻाल्हि रिजेक्ट कई त सीने में कंहिं बि इंसान जे कंहिं बि जानवर जे सीने में ॿधिलियूं कोन्हनि को पोइ हाणे कंहिंजे दिलि में ॿियनि थी वञणु हलियूं पंहिंजे हिकिड़ी छा चइबो आहे त कंहिं ग़लती सां त पोइ हाणे उहा ॻाल्हि आहे पर हुते त इंसान में थियनि कोन थियूं बदिलियूं हिकिड़ी इहा ॻाल्हि रिजेक्ट कयईं हुन ज़माने में जॾहिं हिकिड़ो माण्हू को हो जेको हिकिड़ो माण्हू हो मखे जो अबी मुमर जमील बिन असद हुन उहो तमामु होशियारु हो ऐं हिमत हिमथ वारो हो पर पोइ उन नाले चओसि हिनखे ॿधिलियूं आहिनि इहो अञा मखे में जॾहिं बदर जी जंग जेका लॻी पोइ उन मज़ो इहो माण्हू बि हुयो काफ़रनि जे तरफ़ां विढ़ण जे लाइ आयो पोइ हुनखे अबू जल ॾिठो अबू जल बि हुते मारिजी वियो पर पोइ हुन अबू ॾिठो थी मां भॻो वञे हिकिड़ी जुती अथसि हथ में हिकिड़ी अथसि पेर में त पोइ पुछियईं अबू जल हिन खां पुछियो अबू मुआमर खां पंहिंजो जमील अथसि नालो हुनजो चए छा हाल आहे माण्हुनि जो चिन माण्हू भॻा वञनि ऐं भॻो वञा पर वॾी हिमत वारो हुयो चए भॻा वञनि चई भला पोइ तो हिकिड़ी जुतीअ अथई हथ में हिकिड़ी पेर में पाती अथई इहो भला कमु कीअं थियो आहे चई आउं भायां थो त मूं ॿई जुतियूं पातियूं आहिनि पर मूंखे ख़बर कोन थी पए पियो अहिड़ो पोइ असां वटि वरी ओरनि जी ॻाल्हि कंदा त जेको हमरा हिकिड़ो भॻो चईंदा मुंहिंजे हुन मां जॾहिं हुन सिख खे मारियऊं पंहिंजे हुन में ऐं ॿियो मेलो जेको लॻो छा बहिरम्बरीअ जो हुन में पोइ जीअं वठी हुनखे घोड़े खे छिक छिकियो घोड़े में पोयां को हुन जी खोलियई कोन पेरनि में जेको किलो हुयो लॻियल सो उहो पियो लॻेसि हिनखे पोयां ख़बर कोन पई पएसि त केॾा पियो वञा पोइ चए पियो त तूं मूंखे हणी थो पर आउं भॼाए थो लकु पियो लॻुसि हिनखे जेको किलो हुओ सो पोइ जॾहिं घर पहुतो पंहिंजे वरी ज़ाल खां बि पुछे अचनि माई फलाणो जो घरु किथे आहे <laughs> ग़रीब सां खां विसरी वियो वीचारे खां पोइ इहा ॻाल्हि वीचारा कंदा न को छा नालो हुअसि पंहिंजो उन किताब में पंहिंजो लिखी आहे चईं ती घरु चईं मुआ तूं जेके पंहिंजे घर में आऊं तुंहिंजी ज़ाल वेठी आहे तूं वरी मूंखे थो माई आउं तुंहिंजी ज़ाल आहियां वड़ा तूं अहिड़ी घरु तुंहिंजो ई आहे तोखे ख़बर कोन थी पई त दिलि बिल दिलिया वारा जेके हिमथ वारा माण्हू माईंदा माण्हू त आहिनि उन्हनि सां वरी वेस ईअं थींदो आहे त हिकिड़ी ॻाल्हि इहा थी वई हली त ॿ दिलियूं कंहिंजे बि दिलि में कोन्हनि आहिनि ॿई ॿी ॻाल्हि त ॿ माइरूं कंहिंजूं बि कोन्हनि यानी ज़रूरु कंहिं हिकिड़ी माउ जे पेट में हाणे अॼुकल्ह हिकिड़ो सिलसिलो हलियो आहे तमामु बुछड़ो हिकिड़ो ऐं हिंदुस्तान हुनखे तमामु घणी मदद पियो करे अमेरिका हिन पासे जेके माण्हू बुछड़े क़िस्म जा आहिनि उहे पाण ॼाणणु कोन था चाहिनि पोइ वरी चवंदा ॿी का माई असांजे लाइ ॼणे पोइ वरी उहा पेट में हुनजो हुजे पोइ वरी उहा असांखे ॿार ॾिए पर असां एडॉप्ट थींदा आहिनि ॿार असां वटि कंदा आहिनि पर उहो जेको सिलसिलो आहे भई मुड़ुसु बि हिकिड़ो आहे ज़ाल बि उहा हिकिड़ी आहे उन मज़ा हिकिड़ो ॿारु ॼमंदो पोइ खणी को एडॉप्ट कंदो ग़रीब हूंदो ग़ुरबा हूंदा पोइ ईअं मतिलबु न पाक स्लासम हज़रत आबूतालब जा जेके ॿार हुआ हज़त अली खे पाण रखियाई आहे जाफ़र वटि फलाणो ॿार हुओ फलाणे वटि फलाणो हुआ पोइ घणा जुजा ॿार हुआ त वरी माण्हू रखिया हुन पाण वटि संभालियाऊं हिकिड़ो गार्जियनशिप हुननि मिलंदी पर हज़रत रसूल पाक स्लासम हारिस ॿियो छास नालो ज़ैद बिन हारिस जेको आहे हुनखे पंहिंजो पुठेलो कयो मतिलबु त हुन बि हिकिड़ी ॻाल्हि पर पीउ बि हिकिड़ो आहे माण्हूअ जो ॿ माउ बि हिकिड़ी आहे उहो ॿई ॿई ॻाल्हियूं हिन में अचनि थियूं त कंहिंजी ॿ माउर कोन्हनि ऐं कंहिंजा ॿ पीर कोन्हनि हाणे हिन आयत में उहा ॻाल्हि अचे थी उहा ॻाल्हि आयत पहिरियों था अलाह ताला फरमायो फी जौफ़ी जौफ़ चइबो आहे हिन सीने खे सीने हिन जौफ़ मंझि ॿ कल्ब कंहिं माण्हू मंझि कोन्हनि हाणे इहा ॻाल्हि ख़तमु आहे जंहिंखे तूं तव्हां ज़िहार कयो था त तूं मुंहिंजे माउ जे पुठ जहिड़ी आई उहो उनखे ॼण तलाक कोन थी वियो आहे तव्हां पंहिंजे ख़्याल में सम्झो था उहा माउ आहे मुंहिंजी वरो तव्हांजी माउ कोन्हे हुन तव्हांखे ॼणियो कोन्हे तई हुन सां सुतायो तव्हां हुन सां मतिलबु त हाणे वरी अॼु तव्हांजी माउ थी थी वञे हली ज़ाल हुई कल्ह सां तव्हांजी माउ कीअं थी थिए हुनजो ॿियो मतिलबु त ग़लति ॻाल्हि आहे की तमामु ऐं उहा ख़तमु आहे त ज़हार जो सिलसिलो हूंदो हो अरबनि मंझि जो माण्हू पंहिंजी ज़ाल खे चवंदो त बसि हाणे तूं मुंहिंजे माउ वांगुरु आहीं बसि छुटी मतिलबु त चओ मुड़ुसु कोन आहियां हाणे तूं तोखे तलाक आहे तलाक लफ़्ज़ इस्तेमालु करण जे बदिरां ज़हार इहो चवंदो आहे तूं मुंहिंजे माउ जी पुठि आहीं पोइ हाणे उहो सिलसिलो हिन में सूरत में उनजो रेफरेंस आहे ऐं हुन में सूरत मुजादिला में उनजो तमामु तफ़सील सां आहे त उहो जेको करे थो सो ग़लति आहे उनखे कफ़ारो ॾियणो पवंदो ऐं उहा मतिलबु त रुजू करिणो पवंदो पंहिंजी ज़ाल ॾांहुं ऐं पंहिंजो उन रुजू करण खां अॻु में हुनखे कफ़ारो ॾियणो पवंदो या त पंहिंजो ग़ुलाम आज़ादु करे या त पंहिंजो सठि रोज़ा रखे या त सदिको ॾिए या फलाणो करे एतिरो करे जेको बि हुनजो तफ़सील सॼो सूरत मां मुजादिला में आहे हिते उन ॾे रुगो रेफरेंस आहे त उहा तव्हांजी माउ कोन्ह थी जे जे जेका ज़ाल हुई कल्ह तव्हांजी तव्हांजी कंहिं बि सूरत में माउ कोन्ह थी ॿियो टी टी ॻाल्हि जेका त जंहिंखे ताईं पुटेला करे सम्झो था सॼो था अदय या कुम तव्हां सॼल सॼल पुट यानी पुटेला कयल जेके आहिनि से तव्हांजा पुट कोन आहिनि पुट उन्हनि जा आहिनि जन हुनखे जंहिंजो तुखमु आहिनि जंहिंजो ॿिज आहिनि उहे उन्हनि जा उहे पुट आहिनि तव्हांजा पुट कोन आहिनि इहा ॻाल्हि इन सिलसिले में हिन सूरत में ॼण ईंदी हर ज़ैद बिन हारस जो लफ़्ज़ बि ईंदो हुनजो नालो बि ईंदो हिन सूरत में रुॻो हिकिड़ो आहे असी सगोरो आहे जंहिंजो नालो आहे सॼे क़ुर मंझि उहो हज़रत ज़ैद बिन हार सां ज़ैद जो नालो आहे ज़ैद त मतिलबु त उनजो ज़िक्र अचे थो हिन सूरत में अॻिते ईंदो त उहो कंहिंजो पुटु कोन्हे मोहम्मद रसूल सलम जो पुटु कोन्हे को ऐं उनखे तव्हां संदसि पंहिंजे पीउ जे नाले सां सॼो पोइ पहिरीं माण्हू हुनखे ज़ैद बिन मोहम्मद सॾींदा हुआ उनखां पोइ हाणे जॾहिं इहो हुकुम आयो खां पोइ हुनखे ज़ैद बिन हारस जे नाले सां चयो हुनजो पीउ जो नालो हारस आहे हारस से सवाब सां हारिसा आहे मतिलबु त उहो बि अरबनि जे कबीले जो हुयो पर हुनखे नंढे हूंदे खे खणी विया हलिया के माण्हू पोइ वरी ख़बर पई ॾिठऊं त मोहम्मद सलाह सां वटि आया आहिनि पोइ हुन वटि आया त भई असांखे ॾे ॾेयासीं तोखे जेको वणे सो तूं घुरी त सो ॾियूं तोखे छोकिरो ॾे असांखे त असीं खणी वञूं पोइ हज़ू पाक सां फरमायो त तव्हांजे आॾो आहे तव्हां सां हले भले तव्हां खणी वञो हा हुनखे आज़ादु थो करियां ऐं पंहिंजो जेकॾहिं मूं वटि रहे त भले मूं वटि रहियो पियो हुजे पोइ हज़रत ज़ैद बिन हार चयो त आऊं मोहम्मद सलाहु वटि रहां थो तॾहिं अञा नबूअत कोन मिली रसूल पाक सलाह खे ॼण ज़ाहिर कोन थी नबूअत नबूअत त हाणे रोज़ अज़ल खां आहे नबू पाक सलाह खे पर पोइ उन वक़्तु अञा नबूअत बासत जंहिंखे चइबो त उहा अञा कोन थी हुई इन करे पर त बि अख़लाक हुनजो अहिड़ो हो जो पंहिंजे पीउ ऐं चाचे सां गॾिजी वञण जे बदिरां चई त आऊं पसंदि थो करियां मोहम्मद सलाहु वसलम असीं त चऊं हू बि चवंदो पंहिंजो हाणे उन वटां रहां थो तव्हां सां कोन थो हलां मतिलबु तव्हां मुंहिंजा माइट आहियो बराबरि तव्हां सां वास्तो रखंदो जेको बि रखंदो पर पोइ रहियो उन करे हाणे उनजी वरी पोइ छो जो घर वारी उनखे शादी कराई हज़रत ज़ैन बिन जैश सां पोइ पाण में कोन्ह थिया मतिलबु पोइ उनखे तलाक थी वेली त हाणे उन सां शादी करण जो जेको हुकुम थियो त होॾां हू माइटियाणी हुई रसूल पाक सलाहु जी हेॾां हीउ पुटेलो हुयो त हाणे मसलो त हिकिड़ो माण्हू उन ते बि हिकिड़ो ताना तानाज़ानी भई पंहिंजे पुट जे ज़ाल सां शादी कई अथसि हीअ कई अथसि उन एतिराज़ खे अलाह ताला ख़तमु करण जे लाइ त हीउ तव्हांजो पुटु कोन्हे हीउ पुटु हार सॼो आहे ऐं तूं तूं हुनखे वॾो कयो पर तव्हां हुनखे पंहिंजे पीउ सां ऐं हीअ जेके जेका मुतलक आहे हुन सां शादी करणु जेका असां ज़रूरी आहे ऐं मुतल त शादी थी सघे थी ऐं इन में को एतिराज़ जी ॻाल्हि कोन्हे को हिन सभिनी एतिराज़नि खे ख़तमु करण जे लाइ हीअ अलाह ताला मतिलबु त हीअ सूरत लाथी आहे हिन करे हिते टई हिन आयत में जेका आयत नंबर आहे चौथीं नंबर हिन में टई ॻाल्हियूं आयूं त मां जाल अलाह रजल्मिनबे कलबैन फी जोफ़ी ॿी ॿी ॻाल्हि त माजाल अज अज़वाज़ खुम जिन खे ज़हारत कयो था कौल आहे जेको तव्हांजे वातनि बूथनि में निकिरे थो ज़बान मां निकिरे थो अलाह ताला वटि इहो क़बूल न आहे अलाह ताला हक़ जी ॻाल्हि करे थो हक़ इहो आहे त न को हू तव्हांजूं माइरूं आहिनि जेके ज़ालूं हुयूं न को हीउ तव्हांजो पुटु आहे जेको पुठेलो कयो अथव वाह वाह इहा दिस सबील अलाह ताला पंहिंजे हिदायत वारे रस्ते ते हलाइण वारो आहे उदू हुम उहा अक्सत इंदल आहे पंहिंजे पेरनि जे नालनि सां हुनखे सॼो ऐं इहो तव्हांजे लाइ वधीक सुठो आहे भलो आहे हाणे त असीं छा चइजे इहो कयूं था पंहिंजो اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وافضنا واهدنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين